Жак Антуан засміявся і покрутив головою. Я так і знав. Крутити головою в полярному капюшоні було незручно. І Жак Антуан почав запихати розкуйовджене волосся назад якимось жіночим рухом. І раптом спитав: Ви ж розмовляєте по-французькому? З французами ні. А то я розповів би вам цікаву сторінку своєї біографії. Суворо визначене місце в колоні мали не всі, лише перші троє. Далі той, що йде за візелом, та ще каюр і задній спостерігач. Решта членів групи йшла, як заманеться. Заднім сьогодні був бельгієць Раймон Олександр. Булат матрос тримався візела для зв'язку. Француз лишився вільним і став поряд із Булатом у лівій колії тягача. Я раніше вважав вас за британця, мосьє матрос. Булат не зреагував на репліку. Нічого дивного в тому не було. Жак Антуан розмовляв по-англійському загалом досить пристойно, але гаркавив так, що, здавалося, ось ось удавиться маленьким язичком. А ви виявилися вірменином чи той українцем. Але ж ви, мосьє Мерсьє збиралися розповідати мені не мою біографію, нагадав Булат. Не знаємо, сіє, з чого почати. Мені діє на нерви цей неможливий трактор. Двох «р» в одному слові для нього було забагато, і він обійшовся без жодного «такто». Справа зовсім не в тому турнірі, несподівано крикнув Жак Антуан і коли хочете не в тій прекрасній мадмузелі. А в чому ж? спитав матрос. Довго розповідати мосьє. Та, правду кажучи, не знаю і сам. Все прокляття закладено в моєму імені мосьє. Вони трохи відстали від оранжевого візела, і деркотіння не забувало слів. Булат недовірливо глянув на молодого французького журналіста, і той мимоволі озирнувся позаду, як завжди, втрьох, долали Миковський піскуватий сніг, Пітер Макміллан, Лорд Омбо і Джон Сміт. Цей симбіоз видавався Булатові зовсім незрозумілим, і він знову глянув на жака Антуана Мерсьє. До чого тут ви особою? Ви фаталіст? Вираз приреченості зник з обличчя француза так само швидко, як і з'явився, і він заговорив уже в своїй звичній манері, яку Булат визначив приблизно так життєрадісний песимізм чи веселий розпач. Ви багато зустрічали людей з подвійним ім'ям. Досить часте явище. Жак Антуан зареготав. А мій казус виключний. Мати каже на мене Жак, а батько зве Антуаном. Едіт, Антуан іще не прийшов. Жак уже давно вдома. Він сидить у своїй кімнаті і читає псалтир. Це чиста вигадка. Антуан не може читати псалтир. Антуан просто вивчає історію релігії і І я мушу все це слухати, мосьє, і сам себе запитувати. Хто ж ти тоді? Ви студіювали богослов'я? Булат обернувся всім корпусом до Мерсьє і тільки тепер зрозумів, чого в полярних костюмах не передбачено шовкової ярмулки, яка вільно б ковзала у капюшоні і заощаджувала нерви мешканця цього материка. Жак Антуан теж глянув на Булата і поправив волосся. «А вже ж, я вивчав богослов'я. То ви таки богослов? Булат уже не міг володіти власним голосом, який зраджував його. Я не став богословом месьє. Я вивчав ще право та історію, навіть скульптуру трохи вивчав, але все те в минулому. То хто ж ви, месьє Ікс? Я й сам тепер не скажу. В тоні його знову забраніла меланхолія. Тимчасовий репортер.